الحمد لله الحمد لله الذي جمع خلق وأخلص أنطق الحمد لله الذي تلا خلق السماوات والأرض رزقا ثم فتق ما رزق والجنان أغلق والليل أبصق والبحار أعمق والأراضين أطبق والأشجار أورق سبحانك ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك ومن كنت عليه فمن معه ومن كنت معه فمن عليه سبحانك أكرمنا بالإسلام وأكرم الإسلام بنا وأنعمنا بالإيمان وأنعم الإيمان بنا وأنعم علينا بالمتابعة الكاملة الصادقة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أقام لنا منار الحق لكن أضعنا مجلس السامي فضحنا أضعنا الطريق أضعنا الأثر أضعنا الدروس أضعنا العبر أضعنا الشريعة الخير البشر فرقنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما إن تمسكنا بهما لن نضل أبدا كتاب الله وسنته عليه الصلاة والسلام اللهم كن رائد في كلامي ونصلي ونسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى نقول لك يا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم إخوة الكرام تكتب كبوزي wa الأولى ula huu mwezi una matukio mengi sana hatuna muda wa kuzungumza lakini tukiwa katika mwezi huu ndani ya msikiti huu katika muda huu mtukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala katuneemasha neema ya uhai lakini neema kubwa sana katika neema ya Uislamu ah, yako ya kuzungumza na kawaida ya khutba huwa inarakiz katika matukio ambayo yanatuka ndani ya wiki na kwa kuwa tuko katika ulimwengu huu basi bila shaka yanahusu ulimwengu kwa kuwa na sisi ni walimwengu bila shaka lazima tuyazungumze ulimwengu sasa unakwenda mbali sana na yanayofanywa na walimwengu bila shaka yana athari kubwa katika maisha ya watu na hawa watu ni sisi na lolote linalotoka ulimwenguni linatuhusu kwa sababu sisi ni walimwengu Usanga katika imani kutuba yangu tarakizi vitu viwili kwanza tutazungumzia jambo ambalo lina sound hivi sasa worldwide linazungumzwa kwa mapana na marefu na limechukua nafasi kubwa sana Hivi karibuni ni kama wiki mbili zilizopita ah, mchezaji maarufu katika nchi ya Misri Muhammad Abu Turika alikwenda viral wanasema alichukua nafasi kubwa katika media duniani alipozungumzia na kupinga wazi uh, kampeni inayokwenda kwa kasi sana duniani kampeni ya kuwatambua na kuwa kuhalalisha kitendo ambacho kilipelekea watu wakaadhibiwa adhabu ambayo haijawahi kutokea duniani na kitendo chenyewe ni cha ubaradhuli au lugha ya wazi ushoga alizungumza kwa mapana akatoa dalili za kisheria kama waislamu hatuwezi kukubali hiyo ni mtu maarufu ni mchambuzi wa mpira katika moja vyombo vya habari katika bara la Arabu likawa limechukua nafasi kubwa sana Nafasi hii inapaswa izungumzwe na watu ambao wana msemo katika jamii. Na katika watu wenye msemo katika jamii kwanza ni wanazuoni katika umma wa Kiislamu waoneshe balaa na wasilikalie kimya. Kwani inapokuja fitna inayotokana na machafu kama haya la yusibanna alladhina zalamu minhum khafa haiwahusu madhalimu peke yao bali ya ummu talih inakusanya wote attaqiyu walfajir mcha Mungu na muovu na habari hizi sasa hivi zinakwenda kwa kasi na zinachukuliwa kwamba ni za kawaida lakini madhara yake ni makubwa sana madhara ya u, u, u, vitendo hivi ukiangalia katika Qur'ani Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala alivuadhibu watu walioishi katika zama za Nabii Lut alayhi salatu wassalam waliyofanya matendo haya ni halali na wakayafanya fi nadi katika jamii katika uwanja ikawa ni jambo la kawaida watu kufanya uchafu wale wapi hadharani uwanjani tena wakiwa wameweka duara katikati kuna mpiga ngoma Allah anatuzungumzia habari zao anasema la umru innahum la fi sakratihim ya'mahun hakika wao walikuwa katika ulevu wao waliotopea yani walikuwa ni katika uovu waliotopea katika uchafu wa kuingiliana wanaume kwa wanaume uovu waliotopea alichokifanya Allah subhanahu wa ta'ala fa akhadhatuhum الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين Allah aliwachukua kwa saiha sauti kali iliyopigwa na malaika waliokuja kwa Nabii Lut alayhi salatu wasalam na wale watu waliokuwa wametopea katika ulevi wa vitendo vya kuingiliana wanaume kwa wanaume hawakutosheka na utofu wao peke yao bali kila aliyekuwa na kuja mjini walihakikisha na wao wanamshirikisha katika kile kitendo kwa hivyo malaika walipokuja wakawafuata katika nyumba Lut alayhi salatu wasalam wakaambia Lutu tupe na hao tukawashirikisha katika vitendo vyetu vichafu Lutu akaambia haulai banati hawa mabinti zangu ikuntum fa'ilin ikin fa'ilin ikiwa ninyi wafanyaji wa hayo matendo yenu machafu basi achukueni Mabinti zangu msinidhalilishe kwa wageni wangu, msinidhalilishe kwa wageni wangu. Lakini wapi? Wametopea katika ulevi wa kufanya vitendo vichafu wakampa Lutu muda tu tunakupa muda na si hao tunawataka haya yalikuwa ni mazito mno Allah alipiga upinja tu ulipiga upepo mzito haikutosha hapo ardhi yao waliokuwa nakaa fajalna Allah anasema nini alikifanya kwa watu wale fajalna aliyaha safilaha kwanza ulipiga upepo mkali wa haikutosha ikachukuliwa ardhi yao ikapelekwa juu kisha ikapinduliwa haikutosha hapo wa amfarna alaihim hijaratan min sijil hai yani ni adhabu tatu mutawalia upepo mkali ukelele mkali kisha ardhi ikachukuliwa ikapelekwa juu ikapinduliwa haikutosha wakapigwa na yani Allah anasema amtarna alaihim tuliwateremshia maji kama tuwateremshia mawe kama mvua msigini angalia uzito wa adhabu ya kitendo cha kaumulu kitendo cha ushoga angalia uzito wa adhabu hawajapata watu kuadhibiwa kama walivyoadhibiwa hapo bwana lakini tunapozungumza ulimwengu wa leo hichi kitendo kinafanywa kuwa ni legal ni halali sana na wanaenda mbio wachafu waliokamata nafasi ya kuongoza mambo kwa mfumo wa kibepari kuhakikisha kwamba hivi vitendo vinarudi kwa sura kubwa na kwa sura nzito na vinahalalishwa na atakayepinga ndio adui wa dunia katika kitabu cha msomi mmoja wa Kimarekani anaitwa Alan Bloom ni profesa alikiandika mwaka 1989 akikita the closing of American mind mule ndani ameelezea maharibiko ya jamii ya Kimarekani ambayo kwa sasa hivi kwa idadi ndogo ya watu masoga ndani ya Amerika kwa idadi ndogo wako milioni 25 ndani ya kitabu kile kipindi kile anasema asilimia saba ya wanawake hawana mahusiano na jinsia ya pili maana yake matamanio yao anayatoaje ima na mbwa au watasagana au wanatumia dildo vifaa vya kuunga kukidhi matamanio hivyo yani lakini special doctor madaktari bingwa elfu hamsini hapa kwetu sidhani kama wanafika hata elfu mbili Amerika kipindi hicho madaktari bingwa elfu hamsini walikuwa ni mabaradudi sasa hilo halijatosha wanataka watapakaze ulimwengu mzima watu waione dhambi ni halali waone si tatizo kuwa na mabaradhuli katika jamii wakati adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika vitendo hivi ni nzito kuliko uzito wenyewe haya mabalaya makorona ukame na mengine kama hayo bila shaka ni kwa sababu ya vitendo vibaya na vichafu kama hivi kwa hiyo wameweka mbinu mbalimbali za kuhalalisha vitendo hivi vya ubaradhuli kwanza wametumia njia nyepesi njia pendwa kuitengeneza jamii ione ushoga si tatizo lakini pili wakatumia kawanini tu kanuni zao kwa kuingiza katika katiba mbalimbali ulimwenguni itambulike hivyo tatu wametumia nguvu za dola kuhakikisha kwamba hao mabaradhuni wanalindwa na hawabuguziwi hakuna dhambi mbaya kama ushoga katika madhambi mabaya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hana simile kuadhibu watu ni ushoga lakini leo wapi kawaida njia nyepesi ipi pendwa hawa wasanii na nini ambayo inawezekana kwa nyinyi ni vidurudisho vya roho zenu wakaja na mavezi na mamistari na ma, na masingo na na na na lakini moja katika ajenda kubwa ambayo wanaifanya ni tengeneza picha katika jamii uonekane ushoga ni dhambi ya kawaida ndio kile unaona anayekuja ana hereni mtoto wa kiume amejipura kimuuliza mbona ulikuwa mweusi sasa leo mweupe na kunywa maji mengi he mbona sasa tunakunywa kila siku aitoshi maelezo yao mistari yao ni kupalilia ushoga hao ni wanamuziki wanafanya hivyo wasanii wa filamu wanafanya hivyo comedian wanafanya hivyo leo kuna vijana wanaibuka anavaa nguo za kike na anajifura na anasuka na wewe unachukulia kawaida ah, ni vichekesho sio vichekesho Manake unatengenezwa picha ya kuona mabaradhuni ni watu wa kawaida, hawana tatizo katika jamii. Tunaishi nao tu. Si, si ni watu, watu watu wakati ni lana watu hiyo vipi kwa hiyo inaonekana ni kawaida leo katika media ah, kiangalia nchi tano kubwa ambazo na barazili wengi duniani moja ni South Africa nyingine ni Thailand nyingine ni Malaysia nyingine ni Brazil na Amerika na nchi zingine Ulaya madhara yake ni makubwa kuliko tunavyofikiria kwa hiyo ametumia njia nyepesi kutangaza ubarazuli anaibuka katika media kama ni msanii anatangaza ubora mtoto wa kiume kuvaa maherini na kujipamba kike mpisa yake taswira yake kwa mujibu wa magharibi ni kwamba waonesha kwamba mwanamke mwanaume kujifanya mwanamke is not an issue sio tatizo lakini kila katika misari yao wakiwa wanapalilia pombe kamari zinaa na ubaradhuli watu waone ni kawaida si muziki tu na tunaridhishwa na sisi tuimbe na watoto wetu wanaimba wanaimba hata maneno wasiyojua maana yake lakini kwa sababu ya saundi vizuri katika masikio utakuta nao wamo yani ma, miziki ya sasa ili iwe ili mfanya ili huyo msanii aende viral akubalike aonekane wa thamani apate sponsors apate deal kubwa kubwa aimbe kutangaza imani pombe kamari uzinifu ubaradhuli basi anaimba hiyo nyimbo ya kawaida hata habari yako hana hawanayo na makomedi ndio hivyo hivyo kwa hiyo ndio njia nyepesi ya kuonesha kwamba jambo hili ni la kawaida lakini pia hawakutosheka wakaingia katika kanuni zao miaka kadhaa ya nyuma Rwanda walipiga marufuku walisema hawatambui habari ya Baradhuli jumuiya za kuje iko ni Burundi simso kati ya Rwanda au Burundi jumuiya za madola zikapiga kelele kwamba watu ambao wanaogomea mabaradhuli au mashoga kuto kuwatambua katika nchi zao watawanyima misaada yaani wewe ili upewe misaada ukubali uchafu huu ufanyike katika ardhi yako hiyo ndio hali tulionayo leo lakini sio hivyo hiki kitendo ni ahadi ya ibilisi je na sisi waislamu tutakubaliana na alioahidi ibilisi moja katika ahadi za ibilisi laanatullahi alayhi alisema la laana Allah anasema laanahu Allah وقال لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله katika ahadi ambazo ibilisi alizochukua alisema atawaamrisha hawa binadamu wabadilishe maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kubadilisha maumbile kwanza ni kutokutambua sheria za Allah ukatambua za binadamu kubadilisha maumbile kwanza kubadilisha jenda kubadilisha maumbile kwa maana ya mwanaume kuwa mwanamke mwanamke kuwa mwanaume nchi inaongoza kwa watu wanaobadilisha jinsia zao ni Irani na Thailand wanaitwa female kubadilisha maumbile ni matumizi ya maumbile ya mwanadamu mwanaume kazi yake ni kutoa mbegu kwa mwanamke lakini naye akijifanya mwanaume ni kubadilisha maumbile kubadilisha maumbile ni kubadilisha shekli ya namna Allah alikokuumba amekuumba hivi wewe unaona alikosea amekumba mweusi unataka uwe mweupe alikumba hivi yani unaichezea una, una yako unapotaka ya ayuha insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayi suratin ma sha'a rakaba nini wewe yote ni katika kubadilisha maumbile kwa hivyo leo tunaishi katika ulimwengu ambao lazima tuwe makini sana tu haya tunayolionao ndani ya majumba yetu tuwe nao makini mno huu mfumo unavyotupeleka tuwe makini mno sisi ni waislamu sisi ndio watu bora sisi tumekuwa bora kwa sababu tunaamrisha wema na kukataza mabaya kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari nimekuwa ni umma bora kwa sababu bora wenu kuamrisha wema na kukataza mabaya alowatiwa jukumu na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuamrisha wema na kukataza uovu ulimwenguni worldwide ni wewe na mimi tusiposimama tukaonyanya sisi kwa sisi na tukawatahadharisha wanadamu kwamba hivi vitendo vitakuja kuleta balaa na vinaleta balaa warudi kwa Mola wao nani atafanya بارك الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ونجاة التائبين استغفر الله أنتم موقنون بالإجابة الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبعد ndugu zangu katika imani madhara na athari أكنا ya ushoga hivi karibuni moja katika nchi za Ulaya wanawake wameandamana tena walivyokuwa pumbavu wameandamana bila nguo nini sababu ya kuandamana hamna waume wa kuwaoa wanaume nao wameamua kwenda tukeni wamewafata kule kule kwenye ujanajiti hey eh, kuna madhara mabaya kama hayo namba ya wanaume wenyewe ndogo kila siku wanaozaliwa na wanawake wengi alafu hao wadogo pia wanakumbwa na, na, na balaa na kuwa mabaradhuli haya hali inakuwaje yani kwa hali hivyo sasa hivi kwa udogo wa wanaume wenye sifa za kuoa wangelipaswa wale wenye wake basi kila mmoja awe na wanne ili linauma sana upande wa pili lakini ndio hivyo hivyo potele ambayo eh ndio hivyo hivyo tufanyaje sasa tutoe mfano mdogo asilimia wanaume wao ni asilimia hamsini na wanawake ni asilimia hamsini sasa hawa wanaume ambao majukumu ya sheria wamepewa wao kulisha kuvisha na makaazi na kuleta watoto duniani kupitia wao ukaongeza na vitu vya uchamungu na heshima na na na na sasa tutoe makundi ya wanaume alafu tuangalie zilibaki na asilimia ngapi ndio mtajua umuhimu wa wanaume kuwa na wake wengi na hii ni moja katika kampeni ya magharibi kupiga vita ndoa za wake wengi lakini wakati huo wanapalilia ubaradhuni na uzinifu na wakati huo wanapalilia badala wanawake kwenda kununua manii katika benki za manii na, kuza, na kupata watoto bila waume hilo liko Ulaya miaka mingi sana hata jeshi la Marekani asilimia kubwa wanaoonyesha hivi ni wale ambao walizaliwa bila ya kuwa na baba yani kuna benki za kuuza mbegu za kiume mwanamke anakwenda ananunua anapatikiwa anapata mtoto hataki habari za baba iko huko na hayo yote wanataka kuletea sisi uchafu uchafu sasa hili kundi la watu 50 asilimia 50 ya wanaume haya toa katika hao mabaraduni maana hakuna mabaraduni bila kuwa na mabasha wao hiyo namba toa katika hao watu ambao wana matatizo toka asubuhi nguvu hazipo katika hao watu wanaofungwa maisha majority ni wanaume katika hao watu wanaokwenda kufa vitani majority wanajeshi ni wanaume katika hao toka toa mafukara hohe haye ndani ya geto na la saba hawezi oa huyu hawezi kumpeleka juu ya dari hawezi toa hao katika hao toa wale ambao kazi yao ni kuziniziri tu ana counter book huyu sasa hivi mia nane ishirini kesho atakuwa mia moja hivyo hataki kuoa kazi yake ni kudandaganda toa hao haya kwa hapo tu haraka haraka wamebaki asilimia ngapi tuwasiri hawa sasa hivi wanakuwa kwa waganga ndoa ngumu sasa hao magharibi wanapoleta masala ya ubaradhuli wanataka kutuletea mtafaruku katika jamii Asiki ikiwa ubaradhuli utachukua nafasi katika jamii nani amoe nani ndio hayo unayofikia Ulaya utamwona mwanamke kizungu ana mbwa wake unaweza kadhani mlinzi kumbe mumewe maana wanaume hawapo eti Kwa sisi Waislamu haya yanapokuja tutakiuka macho. ni ukweli kwamba huu ni uchafu na tueleze dunia kwamba huu ni uchafu haufai. Ukiingia katika jamii utapoteza nguvu kazi ya utendaji kazi. Haya leo jamii ikakumbwa na ugaraduli. Nani anafanya kazi? Wake wenyewe wagakuwa hao mashaitani huwa wanaregea kuliko wanawake wenyewe. Nani atafanya kazi? Kizazi kinapatikanaje? Ni matatizo juu ya matatizo. Kwa hiyo hilo la kwanza katika hotuba yangu kwa haraka haraka nilipenda niligusia kwa sababu lina uzito wake na sisi Waislamu tunatakiwa kusimama kidete na kuwaonesha wanadamu kwamba uchafu huu haufai. Hakuna watu wenye sheria yenye kukamia kukalia hizi na kukipiga marufuku zaidi ya Waislamu. Wengine unaona mtakao wanafundishwa ndoa makanisani huko. Hao hao wanaofanya uchafu kwa jinsia moja. Wengine huko Thailand na kwingine kwa mabuda na mashinto na na haina habari. Wako tu kama wanyama. Waislamu ndugu zangu hakuna balaa kama hili ifahamike hivyo ndo Allah subhanahu wa ta'ala kumalizia kutuba yangu anasema walakad zara'na li jahannama kathiran min al jinn wal-ins tumewajaza wengi sana katika moto wa jahannam wengi sana katika majini na binadamu kwa nini lahum kumkulubu la yafahuna biha wana nyoyo lakini hawazingatii kutokana na nyoyo zao walahum walakum adhanun la yasma'una biha wana masikia hawasikii kwa masikio yao walahum ayunun la yubsiruna biha wana macho hawaoni kwa macho yao ulaika kal an'am hao ni sawa na wanyama bal hum adhallu bali wao wamepotea zaidi ya wanyama naam mwanadamu kama hana moyo wa kuzingatia hana masikio ya kusikia kheri akapata hana macho ya kuona kheri akaifuata hana tofauti na mnyama bali zaidi ya mnyama ndio niulize swali dogo tu nani katika nyinyi aliyomwona mbuzi dume beberu la mbuzi likimpata beberu mwingine wa mbuzi wakazungumza kwa lugha za mbuzi mbuzi kisha wakaingiliana yupo yupo haya huyu beberu la mbuzi na huyu binadamu anaingiliana na binadamu zake nani kapenda zaidi binadamu bila shaka kwa hiyo huu ni uchafu tunatakiwa tushukalie kimya mwisho katika kutoba yangu ni kuna kiana juu ya kukamatana na kama Uislamu chokochoko mambo vidogo vidogo havisaidii chochote kutofautiana katika rai ni jambo la kimaumbile hatuwezi kulikimbia hatujaanza sisi walianza masahaba wa mtume Muhammad toka yuko hai walitofautiana katika majambo na kutofautiana kupo kwa sababu wakati mwingine kuna sentensi inaweza ikaja ikawa inatoa tafsiri mbili mpaka tatu huyu akaelewa hivi na yule akaelewa vile hata katika lugha ya Kiswahili tu Ukija ukasema Aisha na Juma nimewakuta mnazini, haina maana moja hiyo. Nimewakuta mnazini kwa maana anafanya kitendo cha zinaa na nimewakuta mnazini kwa maana nimekuta kwenye mnazi. Huyu atafahamu hivi na yule atafahamu vile. Tunagombana nini sasa? Ikawa ni vurugu vurumai kila mmoja anajiona yeye kaenda peponi mwingine anajipa haki miliki ya kuenda peponi na kuwatia wenzake motoni. Kakwambia nani utaenda peponi wewe hiyo habari ya kujitakasa ukajiona wewe ndio mcha Mungu kuliko kakufundisha nani hivi vitendo vya ibilisi bwana lakini Allah anatuambia aje kwenye Qur'an la tuzakku anfusakum msizitakase nafsi zenu huwa a'lam yeye ndo anajua zaidi lima nitaka mcha Mungu katika nini naam mcha Mungu sio vazi kwamba ukimuona ukajua huyu taqiy naqi no ataqwa huna ucha Mungu ni hapa inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum hakadha qala rasulullah Allah angalii mali yenu na sura zenu anaangalia nyoyo zenu na vitendo vyenu ucha Mungu aonekane kwa, una, kwa, kwa ulivyo kama ni Sharif Kilemba na hivi no al-ikhlas kwa hiyo tuwe pamoja sintofahamu hatitoisha lakini si sababu ya kutufarikisha tukae sisi wote itikadi yetu ni moja la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kibla chetu ni kimoja mtume wetu mmoja malipo yetu yanatarajia namna moja sio tunaamini pamoja sintofahamu silete shida katika hayato hisha yameanza huko na yataendelea kuwepo lakini tu ni nidhamu ya kutofautiana mwisho kabisa ndugu zangu sala sala tunaichukulia sala poa sana yani simple sana lakini sio simple strong swala ya Ijumaa mpaka Ijumaa ah, si akirini sana sio simple kama unafikiria tusiubadilishe Uislamu ukawa kama vile Ukristo kwamba ibada ni Jumapili na Jumamosi only that but no hiyo ni wrong shaka yani unakosea sana unamkosea sana Allah subhanahu wa ta'ala Allah amekupa neema kubwa sana ya uhai wewe unaita jeuri baba unaita kiburi sasa swala tuchukulie kuwa ndefu dakika kumi tena hapo wakati mwingine mpaka unaweza kumnunia imamu siku nzima na dakika 1440 tano mara kumi kwa maana sala tano kwa dakika kumi kumi ni dakika hamsini ukitoa katika 1440 unabakia dakika 1390 fanya ya kwako 50 peke yake msujudia Allah utaku alafu nakaa unajipa moyo unasubiri uende firdaus ukutane na mahuru laini kweli ah, hamna ala inna silata allahi ghalia bidhaa ya allah ghalia zima uhangaike watu wa kwanza watakaokuwa watakuwa motoni watauliza swali la kwanza kwa watu motoni masalaka kumfisakar nilipi limekujieni motoni qalu lam min al-musallin tulikuwa hatusali na wale waliokuwa na swali kama mafungo bambanya pia motoni wailul lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun wana bambanya bambanya hajieleweki tuswali hala hala tuswali kama mwanamke wako aswali mwambie swali usijifia kumnunulia kiwanja na nyumba na gari ukasema umempenda hizo ni huduma za kijamii asiyeweza si kwamba ampendi hana tu ukiwa nampenda mwambie asali mkakutane peponi pamoja na mtume Muhammad ah ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara hayo ndio mapenzi so unaanza kusali kalala pale kaguruwe na nguruma alafu oh hani love na, na kizungukiga hani lazizi hubbi upigani uende peponi aende motoni unampenda nini sio mdanganya tu wewe unampenda mwanao mwambie asali kwani nini mbona unamwamsha alfajiri ende skuli na pesa unampa unashindwa kumwamsha alfajiri akasali alafu unasema unampenda mwanao unampenda kwa lipi asali ya muabudu Allah ukifa aseme ya rabbi ighfir li abi maghfiratan min indika ya rabbal alamin akwa dua sasa unataka hao wengine unaendea mbio school ile mapesa natoa na nini ukifa nini atakachofanya kiingereza kingi ah my dad is passed away my man ah I'm, I'm look bad man Bas, kizungu kingi basi hivyo yani Eh maana mtoto akija nyumbani anazungumza kizungu basi mzazi anaona ah mwanangu kashafika peponi kizungu ni na ilivyokuwa leo basi ilionekana msomi msomi mstarabu katika jamii uzungumze uje na zake ushamba tu huo sisi waislamu sala swala sio ijumaa mpaka ijumaa mara nyingi katika hiyo wakati twende maneno nakwambia kwa sababu utakwenda kuulizwa na Allah nilifikisha sala sala dakika tano kumi msujudie Allah nenda kafanya mambo yako na usiache kuswali kwa sababu unafanya maasi acha maasi kwa sababu unaswali inaeleweka Usiache kuswali narudia hapo. Usiache kuswali kwa sababu unafanya maasi, bali acha maasi kwa sababu unaswali. Wanawake mwisho tara kisheria mzistiri mnatuletea balaa katika jamii kwa kutembea uchi hamjui tu wanaume wengi sasa hivi ukitangaza nguvu za kiume dawa hapo watajaa hapo lakini tatizo kubwa la wanaume kupungua nguvu za kiume ni wanawake kwenda uchi hilo ndio la kwanza kama hamjui Allah aliposema watu wajisiri alikuwa na maana kubwa hiyo ni mada nyingine tumalizie kutuba yetu salaa Sara wanawake wajisiri wanawake waswali wanawake wasimamie majumba yao kama alivyoagiza Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kuleta maneno mengi unamletea ujeuri sio sio mumeo wala nani ni Allah azza wa jalla alipokuambia ujisiri ana maana yake utapata hadhi yako duniani na kesho utakwenda akhera ukakutana na malipo mazuri pamoja na kubona bwana mtume Muhammad ndugu zangu katika imani ni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 منا إنك أنت السميع العليم وعلينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ya aljalali wal ikram Allah tunakuomba kama ulivyotaka tukuombe hakika madhambi yetu ni mengi yasamee madhambi yetu yale tuliyofanya kwa siri na yale tunayofanya dhahiri tuliyofanya tunajua na yale ambayo tunafanya hatujui Mwenyezi Mungu riziki zetu tunaomba uteremshe riziki zetu zikiwa mbali zikurubishe zikiwa zitoe jalie kuwa halali Allah tunakuomba uzikiri nyumba zetu wafanye wepesi katika majumba yetu wake zetu waweze kujistiri na kusali kwa ajili yako wafanye wepesi vijana wa Kiislamu wapende na kuithamini dini yako waswali sala tano na kutekeleza yale uliyoamrisha wafanye wepesi waislamu kwa ujumla wao waisimamie haki mpaka mwisho wa maisha yao hakuna mwenye kuomba isipokuwa ni wewe Allah kila ajaye na shari kwetu sisi unaijua yake siri ivunje yake dhamiri asiweze kusimama rabbana atina في الدنيا hasana وفي الاخره حسنه hasana عذاب النار صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله